บุ๊กทูสิบเจ็ดเฮฟดะรอบบ้าน در خانه บ้านของเราอยู่ที่นี่ اینجا خانه ماست หลังคาอยู่ข้างบน بالا پشت بام است ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง پایین زیر زمین است มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน پشت خانه یک باغ است ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน جلوی خانه خیابانی وجود ندارد มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน کنار خانه درختانی هستند อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ اینجا آپارتمان من است ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ اینجا آشپزخانه و حمام است ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ آنجا اتاق نشیمن و اتاق خواب است ประตูบ้านปิด درب خانه بسته است แต่หน้าต่างเปิด اما پنجره ها باز هستند วันนี้อากาศร้อน امروز خیلی گرم است เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น ما به اتاق نشیمن می رویم มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น آنجا یک کاناپه و یک مبل قرار دارند เชิญนั่งค่ะ بفرمایید คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น آنجا کامپیوتر من قرار دارد สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น آنجا دستگاه استریوی من قرار دارد ชุดทีวีเป็นของใหม่ تلویزیون کاملا نو است